у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить в їх службові обов'язки. Це означає, що посадові особи несуть відповідальність не тільки за порушення певних правил своїми діями але й за незабезпечення їх виконання іншими особами насамперед підлеглими. Глава 21. Види адміністративних стягнень. Адміністративне стягнення це захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Види адміністративних стягнень закріплені в Кодексі про адміністративні правопорушення. До них належать попередження це письмове офіційне застереження уповноваженою посадовою особою громадянина про скоєння ним адміністративних правопорушень. Штраф це майнове стягнення, що є вилученням у порушника певної грошової суми на користь держави. Відшкодовуване вилучення предмету, який був засобом скоєння або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в його примусовому вилученні з наступною реалізацією та передачею одержаної суми власнику за вирахуванням витрат на реалізацію вилученого предмету. Конфіскація предмету що був знаряддям скоєння чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в примусовому невідшкодовуваному вилученні цього предмету у власність держави. Конфіскованим може бути лише предмет, що знаходиться у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законодавчими актами позбавлення спеціального права, наданого конкретному громадянину, застосовується на строк до трьох років за грубе чи систематичне порушення порядку користування цим правом. Виправні роботи призначаються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, що здійснила адміністративне правопорушення та з утриманням до 20% її заробітку у власність держави. Виправні роботи призначаються районним міським народним судом, народним суддею. Адміністративний арешт встановлюється і застосовується лише у виключних випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб. Адміністративний арешт призначається районним міським народним судом, народним суддею. Глава 22. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Основою для порушення справи є протокол про адміністративне правопорушення що складається уповноваженою посадовою особою, представником громадської організації чи органом громадської самодіяльності, наприклад, народним дружинником. Протокол направляється уповноваженому органу посадовій особі, який розглядає справу про адміністративне правопорушення. Протокол не складається у випадках, коли у відповідності до законодавства адміністративний штраф накладається та стягується, а попередження фіксується на місці скоєння правопорушення. При цьому порушнику видається довідка квітанція встановленого зразку. Справа про адміністративне правопорушення розглядається, як правило, за місцем його скоєння. Термін вирішення справи встановлюється законодавством.